Iş bolmaz. Gel köňlüm, sytk ile, ýalbar Allaga. This file made by the trial version of advanced audio compressor. Please, buy it now. Şaho gedaga. Galambirdir. Munda ýazan Biş bolmaz. Birneçeler ýörter gije ýatmaýyn, Birew ýatyr öýde mähnet tartmaýyn, Tagdyry ezelde hergiz artmaýyn, Gezen artyk bolup, ýatan aç bolmaz. Bir goç ýigit ýalan dünýäge gelse, Gylygy gylyç, çörek desterhan bolsa, Ýalançyda abraý, Imany bolsa, ýetmiş-segsen, ýüzden artyk ýaş bolmaz. Kimseler döwletmend, kimseler garyp, kimseler haýyr edip, zekatyn berip, kimseler ömründe nan diýip This file made by the trial version of advanced audio compressor. Please buy it now. Magtymguly bu günüňe şükreýle. Allanyň gudratyn görüp pikreýle. Özge üçin gam iýme, Haka zikr eýle. Ezelde ýazylan, senden daş bolmaz.